Našem gospodaru, Allahu subhanahu wa ta'ala, utječemo se od znanja koje ne koristi. Utječemo mu se od duše koja se ničim ne može zasititi i utječemo mu se od dove koju on uzvišeni Allah ne prima. Dragi i poštovani gledaoci, dobrodošli u još jednu našu i vašu emisiju u serijalu emisija Očisti svoje srce. U ovom serijalu emisija govorimo kako imati čisto srce – od čega sve čistiti svoje srce? Koje osobine trebaju se nastaniti u našem srcu da bi naše srce bilo čisto? Kako s takvim srcem doći pred Allaha subhanahu wa ta'ala? Jer u istinu čisto srce, čisto srce od nevjerstva, od mnogoboštva, od licemjerstva, od zavisti, od zlobe, pakosti, mržnje, lošeg mišljenja, takvo čisto srce čovjeku će sutra na drugom svijetu jedino koristiti. Kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala يَوْمَ لَا يَنْفَوْ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَ اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ Doista toga dana, sudnjeg dana, čovjeku neće koristiti njegov imetak, niti će mu koristiti njegovo potomstvo, koristit će mu samo čisto srce s kojim dođe pred svoga gospodara, pred Allaha subhanahu wa ta'ala. Čovjek neće se za svoje propuste, za svoje grijehe, za svoje zlo, loša dijela moći odkupiti i metkom, niti će ga kazne za sve to spomenuto moći sačuvati njegovo potomstvo, odbraniti od Allahove kazne. Ne, već će mu prepreka od kazne, kažnjavanja biti čisto srce. Odnosno, ukoliko bude imao čisto srce na Dunjaluku, pa se na Dunjaluku kloni loših dijela, kloni se zavisti, mržnje, loših dijela prema Allahu subhanahu wa ta'ala i loših dijela prema Allahovim robovima, prema njegovim stvorenjima. Zato je ovaj serijal emisija i kako bitan. Da bismo saznali kako, na koji način očistiti svoje srce, odnosno koje osobine trebaju da nastane naše srce. U našim prošlim emisijama govorili smo o samoobračunu, muhasebi, kako se to kaže na arapskom jeziku. Samoobračunu. Samoobračun jedna je od neophodnih osobina za svakog vjernika i svaku vjernicu. Oni koji žele da očiste svoje srce, oni koji žele da poprave svoj ibadet, da imaju mnogo, mnogo više dobrih dijela, da umanje svoja loša dijela, da se pokaju za svoje grijehe, oni moraju da se obračunavaju. Kao što nam je poznato i na Dunjaluku, svaka firma koja želi da iz mjeseca u mjesec, iz godinu u godinu profitira, ona mora stalno da sviđa račune, sviđa obračun, da vrši svoj obračun, da nadgleda, prati svoje stanje kako bi uvidjela svoje propuste, svoje manjkavosti pa ih ispravila, nadoknadila na drugoj strani, je li činila bolja dijela, imala bolju proizvodnju i sl. Tako isto i vjernik. Međutim, ogromna je razlika jer vjernik vjeruje u drugi svijet Ahiret i doista postoji drugi svijet. Allah subhanahu wa ta'ala sve će nas proživjeti i dovesti pred sebe i pitati nas za naša djela, obračunavati nas za naša dobra i loša djela. Kada nastupi ahiret, tada je nagrada ili kazna. Nema više rada. Zato je neophodno da čovjek iskoristi svoj život na dunjaluku, u čišćenju svoga srca, u pripremanju svoga srca za Allaha subhanahu wa ta'ala, kada sutra dođe pred svoga gospodara, da Allah subhanahu wa ta'ala vaga mu samo dobra djela, da ima kod njega samo dobrih dijela, a nikako ili vrlo, vrlo malo loših dijela. Pa ukoliko bude sviđao obračun sa sobom, inša Allahu ta'ala, uz Allahovu dozvolu, njegovo stanje će takvo i biti imaće mnogo, mnogo dobrih dijela, a umanjit će svoja loša dijela. Govorili smo i spominjali kuranske ajete, hadise Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam, govore njegovih ashaba i kasnijih generacija o važnosti ove osobine, obračuna, koliko je važna ta osobina i kako su se oni, naši prethodnici, prve generacije, ashabi, tabini i kasnije, kako su se oni obračunavali, a imali su zasigurno daleko, daleko više dobrih dijela od nas. Međutim, bojali su se, pa su neprestano obračunavali svoje srce, obračunavali svoju dušu. Jedan od njih stao je obračunavati svoje stanje. Živio je 60 godina, pa je rekao da sam svaki dan učinio samo jedan grijeh. Kada je izračunao koliko u godini dana ima i 60 godina, koliko je to dana, koliko je to griha, čovjek je pao u nesvijest. Samo jedan grijeh, koliko mi danas grijeha učinimo, koliko mi danas dobrih dijela propustimo. Neophodno je obračunavati se kako bismo uvidjeli svoje propuste, kako bismo uvidjeli svoja loša dijela, svoje grijehe, zatim ako Bog da toga se ostavili, to nadomjestili dobrim dijelima i krenuli žurno ka Allahu subhanahu wa ta'ala. Veliki islamski učenjak, autoritet, Ibn al-Qaim rahimahullahu ta'ala spominje kako se obračunavati. Dakle, kada znamo koliko je bitno, važno, neophodno obračunavati se, kako, na koji način da se obračunavamo? Zašto to prvo i najbitnije moramo se obračunavati? Kaže islamski učenjak Ibn al-Qaim rahimahullahu ta'ala prvo zašto se čovjek treba obračunati sa svojom dušom jesu obavezne radnje, strogo mu naređeni i vaditi. Ono što čovjek mora da izvršava, ono zbog čega ga je njegov gospodar istvorio, da njemu Allahu subhanahu wa ta'ala čini ibadet, ono što Allah voli, čime je zadovoljan, od riječi ili dijela, javnih ili tajnih od tih ibadeta imaju ibadeti koje vjernik mora da izvršava, da ih čini Allahu subhanahu wa ta'ala obavezno, samo njemu svakako, ali obavezno u toku dana, u toku noći, u toku godine i slično. Poput pet dnevnih namaza, poput dne, pet dnevnih namaza, ne može se smatrati vjernikom, vjernicom onaj koji ne klanja. Ona osoba koja ne klanja, koja nema kod sebe nikako namaza, Pitanje je dakle, veliko, veliko pitanje, je li takva osoba i vjernik, makar se zvala muslimanskim imenom, bila rođena od majke ili babe muslimana, čime dokazuje svoj islam? Musliman znači biti predan, znači biti predan, pokoran, prepušten Allahu. Pa Allah naredio namaz, koliko smo mi tome predani? Onoliko koliko smo predani toj obavezi, I to je obaveza koju je Allah subhanahu wa ta'ala strogo naredio svakom punoljetnom muškarcu i svakoj punoljetnoj ženi. Punoljetnim osobama koje su pri pameti, koje su pri sebi. Obaveza im je da izvršavaju. Nema razloga zbog kojeg bi mogli ostaviti namaz. Pa koliko smo predani toj obavezi, govorili smo u našim drugim serijalima petkom govorimo o namazu i propisima namaza, pa smo spominjali odlike, važnosti, vrijednosti namaza. Jedna od posebnih odlika jeste da je namaz propisan Allahovom poslaniku alaihi salatu sam na nebesima. Allah dželle vala uzdigao ga kod sebe da bi mu propisao namaz. Nijedan drugi ibadet nije propisan na tom mjestu. Namaz. I namaz ima svoje posebno mjesto, svoju posebnu važnost. Zato nemoguće je da čovjek se smatra vjernikom, da se smatra muslimanom, a nije se predao toj obavezi. Ne klanja namaz. Čime dokazuje svoj islam? Čime dokazuje svoj islam? Kada čovjek dođe, želi da se zaposli u neku firmu, aplicira, pitaju ga ljudi šta znaš da radiš? Čaba, možeš da govoriš i govoriš znam ovo, znam ono, u praksi pokaži, dokaži to što znaš. Govoriš da si musliman, govoriš da si muslimanka, pokaži, dokaži koliko si predan, koliko si predana Allahu subhanahu wa ta'ala. Zato svaki insan, vjernik, vjernica koji žele sebi spas na dunjaluku i sutra na ahiretu, moraju se obračunavati, preispitavati prvo za obavezne radnje, obavezne ibadete šta im je to Allah subhanahu wa ta'ala strogo naredio, koliko su tome predani, koliko su muslimani u tome, koliko su pokorni Allahu subhanahu wa ta'ala u tim naredbama, tim obavezama. Zatim, nakon toga, u životu na Dunjaluku, nije nam cilj samo da činimo dobra djela, da činimo dobra djela i da činimo također i grijehe, ne. Kao što trebamo da činimo dobra djela Isto tako trebamo se ostaviti loših dijela, trebamo se ostaviti grijeha, čak neki islamski učenjaci daju prednost ostavljanju grijeha. I nama je dobro poznato kada kažemo la ilaha illallah. To znači nema Boga osim Allaha. Dakle, da zanegiramo sva druga božanstva koja ljudi danas prije su, danas i do sudnjeg dana će obožavati i da dostojnost da se obožava potvrdimo samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa dakle, trebamo negirati loša djela, ukazivati na loša djela i sami mi ostavljati ta loša djela, grijehe. Nije cilj samo da činimo dobra djela, a može i loša. Ne, već trebamo činiti dobra djela i što je god moguće više ostaviti se loših djela, ostaviti se grijeha, Čak naša majka, majka vjernika Ajša radijallahu ta'ala anha kaže nećete doći Allahu subhanahu wa ta'ala s boljim dijelom od ostavljanja grijeha. Nećete doći Allahu subhanahu wa ta'ala s boljim dijelom od ostavljanja, ostavljanja grijeha. Zato kao što preispitujemo svoju dušu, preispitujemo svoje srce, koliko činimo dobra djela, šta nas je danas prošlo od obaveznih dobrih dijela nismo učinili. Zašto nismo učinili? Mogli smo da učinimo sutra, ne smijemo sebi dozvoliti da nas prođe namaz i slično. Isto tako na drugoj strani moramo se preispitavati za grijehe koje činimo. Zašto sam učinio taj grije? Šta me navelo da počinim taj grije? Pa mogao sam ga ostaviti. Zar me nije stid Allaha subhanahu wa ta'ala? Allah me ovako lijepo stvorio, dao mi da živim na dunjaluku, dao mi porod, dao mi potomstvo, dao mi hajili suprugu, sluša me, čestiti su, dao mi i metka i ostalo, a ja mu prkosim, ja mu činim grijehe, pa kada ću više prestati? Sutra neću sebi dozvoliti da počinim taj grijeh. Dakle, čovjek treba se obračunavati i za grijehe. Kako se obračunava za obavezne radnje, obavezne ibadete, isto tako obračunava se i za grijehe. Prije svega, dakle, za ogromni, velike grijehe, upropaštavajuće grijehe, grijesi koji ga mogu upropastiti, odnosno ova njegova dobra dijela koja čini mogu strovaliti, pretvoriti, strovaliti u džehennem, pretvoriti u prah, prah i pepeo. A takvi grijesi jesu smatranje Allahu subhanahu wa ta'ala nekoga ravnim, da Allahu subhanahu wa ta'ala čovjek smatra nekoga ravnim, da kao što se obraća Allahu subhanahu wa ta'ala ponizno dovom, da se nekome drugom ponizno obraća dovom, umrlom, u kaboru, u turbetu i slično. Nažalost, ovo je kako prisutno kod našeg naroda. Smatraju da onaj umrli u turbetu, da on daje na faku, da on daje beričet, da on čuva od nesreće, pa ljudi ne smiju da prođu pored turbeta, vraćaju se ukoliko su prošli, nisu nešto ubacili u turbe. Od toga imaju koristi samo oni koji, kako kažu, održavaju to turbe. Niko drugi nema koristi od toga. Taj umrli istruhu. Ne može sebi koristiti. Kamo li bolan da tebi koristi? Onaj koji koristi, koji od tebe može odagnati štetu, jeste Allah dželavala jedan jedini. Sve u njegovim rukama i sve se odvija po njegovoj naredbi. Ono što Allah naredi, što kaže, budi, to i bude. Rekao je Allaho poslanik, alihi salatu wasalam da ono što može promijeniti Allahov odredbu kader jeste dova njemu, ne nekome drugom. Allahu subhanahu wa ta'ala. Zato stalno smo u potrebi za nečim. Nešto nam treba da ostvarimo kod sebe u svome životu, a na drugoj strani nešto nečega se trebamo zaštititi, riješiti, sačuvati od nečega, pa sve dakle to tražimo od Allaha subhanahu wa ta'ala. Molimo ga za korist i molimo ga također da od nas odagna zlo, da od nas odagna štetu. Allah subhanahu wa ta'ala. Zato preispitajmo se za ovaj grijeh. Da li nekome je li činimo nešto od ibadeta koji se mora činiti samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Za nevjerstvo preispitajmo se za svoje riječi koje govorimo, a možda su riječi nevjerstva. Danas mnogi muslimani, na'udhu billahi ta'ala, da Allah sačuva, psuju Allaha i kažu opet da su muslimani. Psuju Allaha, Allaha koji im je propisao vjeru Islam, koji traži od njih da budu muslimani, oni psuju Allaha i tvrde da su muslimani. Zar je to moguće? Zar je moguće da čovjek musliman psuje Allaha i to tačno poimenice psuju Allaha, psuju Boga, postala je poštapalica. Takvi ljudi nisu muslimani. Takvim ljudima ne treba klanjati dženazu. Sve dok se ne pokaju, kada umru, ukoliko umru, ne pokaju se za to, a zna se da su to bile njihove riječi, takvim ljudima ne klanja se dženaza, to nisu muslimani, to nisu vjernici. Nemoguće je da vjernik psuje Allaha subhanahu wa ta'ala. Vjernik treba da bude zahvalan Allahu, treba da se odaziva Allahovim naredbama, da se kloni onoga što je zabranio, a on psuje Allaha subhanahu wa ta'ala. Zar je moguće da takav čovjek bude vjernik? Takav čovjek nije vjernik kome se to sviđalo, kome se ne sviđalo. Nažalost, mnogi na to gledaju olahko, to je najkrupnija stvar. Nema većeg grijeha od tog, od tog grijeha. Zatim, nakon što se vjernik obračuna za svoje obavezne radnje i badete i također na drugoj strani grijehe, trebao bi se, kako kaže Ibnul Qaim rahimahullahu ta'ala, obračunavati i za svoju nemarnost, za svoje zapostavljanje i dobrih dijela, za svoje zapostavljanje dobrih preporučenih dijela, dakle za svoju nemarnost, pa će vidjeti koliko ga vremena prošlo, mogao je to vrijeme da iskoristi u zikru, spominjanju Allaha subhanahu wa ta'ala, u učenju Kur'ana, pomaganju nekome drugom ili on sam da je to vrijeme iskoristio da nešto privredi, zaradi za sebe, svoju porodicu, da zaradi pa da udijeli u sadaku nekome drugom i slično, Poznato nam je, naši prethodnici prve generacije znali bi otići u šumu, skupiti naramak drva, prodati ga na pijaci, pa bi taj novac dali u sadaku. Danas brojni muslimani neće da zarade sebi, a kamo li da zarade za druge, da daju drugima. Neće da zarade sebi. Oni žive od sadake, oni žive od zekata i slično. A puni su snage, mogu da rade i slično. Dakle, da preispitamo svoje vrijeme koje smo mogli iskoristiti u učenju Kur'ana, u zikru, spominjanju, veličanju Allaha subhanahu wa ta'ala. Zatim kaže četvrto Ibn Qaim rahimahullahu ta'ala da vodimo računa o svome jeziku, da obračunavamo svoj jezik, šta smo to govorili, jesmo li morali reći tu riječ, jesmo li pripremili Allahu subhanahu wa ta'ala odgovor za tu riječ koju smo kazali, Kako kaže jedan od islamskih učenjaka Ibn Ređeb Rahimehullahu ta'ala, evo već 40 godina nisam ni jednu riječ izustio, niti bilo koje dijelo uradio, a da Allahu subhanahu wa ta'ala nisam pripremio odgovor za to. Ako me Allah subhanahu wa ta'ala bude upitao, robe, zašto si rekao to i to, da kažem, gospodaru, rekao sam zbog toga. Ako me bude upitao, zašto si uradio to i to, gospodaru, uradio sam zbog toga. Tako isto i mi, upamtimo dobro da jezik jeste ono što nas najviše može upropastiti i najveći broj belaja danas, najveći broj nedaća, najveći broj kazni, kušnja, iskušenja dolazi zbog jezika. Dolazi zbog nekontrolisanog jezika. Ne vodimo računa o svome jeziku. Allahov poslanik sallallahu alihi wasallam upućuje opasan govor pa kaže ko vjeruje u Allaha i sudnji dan neka govori samo dobro ili neka šuti. Ko vjeruje u Allaha subhanahu wa ta'ala i sudnji dan, neka govori samo dobro ili neka šuti. Nema svašta govoriti. Govori samo ono zašto si ubijeđen da je dobro. Zašto si ubijeđen da je u tome korist za tebe, za druge. To koristiš druge, posavjetuješ druge i slično. Nema svašta govoriti. Ono zašto nisi siguran, je li u njemu dobro ili je zlo, ostavi se toga govori samo ono što je sigurno. Ne spominji druge ljude. Ne spominji druge ljude. Spominji gospodara ljudi. Spominji, veličaj, slavi Allaha subhanahu wa ta'la gospodara ljudi. Ostavi se govora o drugim ljudima. Ako možeš da nekoga okoristiš, da nekoga posavjetuješ, kažeš nekome lijepo riječ, nekome malo razgališ, razvedriš mu njegovo stanje, tešku situaciju, budi takav ali nemoj da otežavaš ljudima, nemoj da psuješ ljude, nemoj da tragaš za mahanama drugih ljudi, znaj dobro, upustiš li se u takva dijela da će i ljudi tragati za tvojim mahanama, da će i ljudi psovati i tebe, da će ljudi govoriti o tebi. Kako budeš radio, tako ćeš i zaraditi za sigurno. Šta nam pomaže u obračunu? Svjedoci smo, svjesni smo našega stanja. Odgovor dajmo sami sebi, koliko doista se obračunavamo, koliko doista preispitujemo svoje stanje. Juče, šta smo učinili od dobrih dijela, šta smo učinili od grijeha, jesmo li mogli svoje vrijeme, jučerašnji dan bolje iskoristiti, šta smo to govorili, kuda smo to hodili, gdje smo odlazili, kada smo se kući sinoć vratili, gdje smo zastali tako kasno i slično. Ko se od nas obračunava? Kada hoćemo da legnemo, prije nego li zaspimo, jesmo li se preispitali o svemu spomenutu. Većina nas o tome ne vodi, ne vodi račune. Pa dobro, šta će nam pomoći? Šta će nam pomoći da od danas više preispitujem svoje stanje? Obračunavam se. Zasigurno, svjesnost da budemo li se, ukoliko se budemo obračunavali na Dunjaluku, sutra na Ahiretu lakši će nam biti obračun. Sutra na ahiretu Allah subhanahu wa ta'ala sve će nas obračunavati, sve. Vjernike, vjernice obračunavaće. Pitaće za dobra djela, pitaće za loša djela, vagaće se dobra djela, vagaće se loša djela, pa onaj koji se bude obračunavao na dunjaluku, sutra će mu zasigurno biti lakši obračun na ahiretu. Zašto? Zato što onaj koji se obračunava na dunjaluku, uviđa svoje propuste pa gleda da nadoknadi te svoje propuste, gleda da grijehe ostavi, da se više nikada njima ne vrati, pa će onda imati samo ili imat će daleko, daleko više dobrih dijela. Neće imati, neće imati loših, loših dijela. Zbog toga lakše će mu sutra biti i obračun na ahiretu. Dakle, ono što će nas pomoći da se obračunavamo na dunjaluku nakon Allaha subhanahu wa ta'ala, ono što će nas pomoći jeste svjesnost da ukoliko se budemo obračunavali na dunjaluku, sutra na ahiretu obračun će biti lakši. Zatim, upravo zbog ovoga, kada se budemo obračunavali, naše stanje će se popravljati, pa znajmo da svjesno, znajmo da obračun na dunjaluku vodi do dženeta, Ukoliko se budemo obračunavali na dunjaluku, taj obračun će nas Allahovom milošću dovesti do dženneta, jer sa obračunom popravlja se, popravlja se naše stanje. Zatim trebamo iščitavati životopis naših prethodnika. Kako, koliko su se oni obračunavali? Čuli smo, 60 godina čovjek živio i pretpostavio je da svaki dan je učinio samo jedan grijeh. Kada je izračunao 60 godina koliko je to dana, da je toliko učinio griha, pao je u nesvijest. Naši prethodnici koji su imali također dobrih dijela, daleko, daleko više nego mi, daleko, daleko više nego mi, iz trećeg hidretskog stoljeća, Abdulaziz, čovjek po imenu Abdulaziz ibn Ebi kaže, kada mi na sjelima, na svojim skupovima spomenemo ashabe, mi se sramotimo kada ashabe, drugove Allahovog poslanika, alihi salatu sam, njihova dijela, ogromna dijela, spomenemo, mi se sramotimo, mi nemamo šta da spomenemo. Abdulaziz koji je živio tri stotine godina nakon tih ashaba. Evo mi živimo nakon ashaba 1400, 1500 godina. 1400 godina. Šta bismo mi rekli? Koliko bismo se mi trebali sramotiti? Zato ukoliko želimo sebi uspjeh, popravak, spas na Dunjaluku i ako Bog da sutra na Ahiretu izučavajmo, proučavajmo njihov život. Zatim, družimo se sa vjernicima visokih ambicija, družimo se sa dobrim vjernicima, s onim vjernicima s kojima se naša vjera popravlja, jača, iman raste, učvršćuje. S takvim ljudima se družimo, s dobrim društvom, izaberimo dobro sebi društvo koji će nas posticati na dobro, savjetovati, na dobro. Zatim, spoznaja suštine duše. Kada spoznamo da duša želi igru, zabavu, prohtjeve, strasti, lagodan život, a to zasigurno ne dovodi sutra na ahiretu do lagodnog života, do rahatluka. Nemoguće je dva rahatluka spojiti. Najbolji odmor jeste nakon umora, kada se umorimo, kada se oznojimo, kada dođemo kući premoreni, onda je najbolji odmor. Ne može se odmarati nakon odmora. Od čega da se odmaraš? Pa onaj koji bude odmarao na Dunjaluku, svoj život na Dunjaluku provodio u igri i zabavi, zasigurno sutra na Hiretu, na drugom svijetu neće odmarati. Neće uživati, već će na drugoj strani, da Allah sačuva, biti kažnjavan. Također, dakle, spoznaja da je duša takva i loše mišljenje o svojoj duši, odnosno loše mišljenje o sebi, ono što će nas postaknuti na obračun jeste da imamo loše mišljenje o sebi. Nemojmo se hvalisati, nemojmo se uzdizati, nemojmo govoriti da niko nije kao što smo mi i slično, već da pri nama ima i ima grijeha. Daj da se obračunam, da vidim svoje stanje i slično. Dakle, mnogo je razloga također zbog čega se trebamo obračunavati i također načina, metoda koje nam pomažu u obračunu ovoj neophodnoj osobini za svakog vjernika i vjernicu. Uz Allahovu dozvolu u narednoj emisiji govorimo također o jednoj posebnoj osobini, neizostavnoj osobini. Allah najbolje zna zbog te osobine naša vjera jeste čvrsta i obratno. Ukoliko te osobine nema kod nas ili njeno postojanje pomanjka, ta osobina bude manjkava kod nas i naše pridržavanje za Allahovu vjeru biće slabo i naše srce biće unečišćeno ukoliko te osobine ne bude kod nas.